Disse que tá apaixonada, que quer ser minha namorada. Desculpa falar, mas tem outras querendo sentar. Minha coroa ficou bolada, quer que eu traga uma em casa pra poder fechar e apresentar pra família. Eu já tô fechado com a ousadia. Uma guebola de lado, a outra bem jogar por cima. Elas não entendem, compromisso prende. Solteiro sempre tem um contato no pente. Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta a moreninha, minha mãe. Tem uma nora pra cada dia. Hoje eu saio com que tá apaixonada, que quer ser minha namorada. Desculpa falar, mas tem outras querendo sentar. E a coroa ficou bolada, quer que eu traga uma em casa pra poder fechar e apresentar pra família. Eu já tô fechado, com a ousadia. Uma rebola de lado, a outra vem jogar por cima. Elas não entendem, compromisso prende. Solteiro sempre tem um contatinho no pente loirinha, amanhã senta moreninha, minha mãe. Tem uma nora pra cada dia. Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha, minha mãe. Tem uma nora pra cada dia. Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha, minha mãe. Tem uma nora pra cada dia. Senta moreninha, minha mãe. Tem uma nora pra cada dia. Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha.